iso, Oke, lasaitzen gira berala. Horro ah. beha ere. Ongi etorrien zure guzieri uh, iso emankizunera, garo hartuko zareten bezala bortizkeria bazter usten dugu lasaitasuna eta estitasuna izan dira egungo baloreak eta gaur beste bikote bat errezibitzen dugu kuartz ondotik lumi taldea elektro, pop, folk, hipster, psike, ambianz, ez dakit eh, nik sobera bate nola definitu eh, zuen talda, eta hori hor gira ikusteko zuekin, eh, naia eta mani egunan. Egunan. egunan. Hor, haipatu ditut itzainitz, hori nartetan lasaitasunat, eta zitasuna sobera egiten dut? egia da badela, baina ez bakarik. Eh, nola definituko zenkute, bi itzaz, justu, zuen taldea? Ba, erranduzun zerrenda, hori e, <laughs> ez dute sekulan hain ongi aurkeztu. Oh, Electro, pop, <laughs> folk, eh. hipster, psika, ambiantz. Voilà, exactement. Okay. Eh, folk guti hau gaur egun? Ba, iber bat justu folk endo, eta hipster, hipster zertan da musika. Oh, beti norbaiten hipster agira dena den. Dera ah, da, hori da gure webgunean ordan, gure esaldia, beti norbaiten hipster agira. Eh, zuen talaren ezagutza egiteko asko gira eh, zuen erroetaz, musikan erroetaz, naia zurekin hasten gira nola, nola sortu zira eh, musika munduan, zure familia kasik kusia musikaria dela? Uh, be, familian bada, bada musika frango, kantua batez ere, jadak, da, bo etxan janeko beti beti kantatzen ginuela, zenbait bozetan eta hola, familiaan eta eta gero mm, Uh, bai, aita, aita eta nahiak zil, eh, txistua eta zilbotea jotzen dituzte, eta ara, beti izan dut musika urbile, eta gero lehen, uh, lehen estena esperientzia aurtzarrak taldearekin izan zen. Aurtzarrak ez batez hau zen? Bai, ah, gazte egia zira. <laughs> Berda. be, zen pixkat uh, jok talde bat, mm -hmm. bazen uh, punkeko Eh, Patsi del Pes, eh, beste eh, Fred baterian eta bar. Mhm. Eta kantu bat zen justu, be muda taldeko maitena mhm. kantariarekin, biak uh, kantatu ginuen uh, kantu bat uh, gazte egunentzat eta lehen eszena hori izan zen. Hala, gero... Atz taldean sartu nintzen. <laughs> Ba, Horre ingo dugu pausa txipi bat, justu, uh, eh, haipa randut lasaitasuna eta zaitasuna dela gaurko oza, justu errateko, ogeita mar segundaz, uh, nahiak metala egin duela. <laughs> Bo, zira nintzen zuten, giberan zuten da pixkata? Bai, bai, bon. Hor, zinez, e, e, neskaren uh, e, tokia <laughs> nuen, eh? Gibelean justuki, ezan ez ditasun mm hartzeko taldeari. Baina, ma, biziki esperientzia politaz izan, izan da. Uh, taldeko kideekin eta biziki oroitzapen hona dut. E, biziki ongi pasatzen ginoen, ara. Eta, eta gero... Uh, bai? Noizen, atx, hori? Atx... Uh, eh, Gutsi gura bera? Uh, Txarra naiz ni urteetan, ama bost urte nituen ikuste, beraz... Mm -hmm. Hala, horako zerbait... Oh. Matematikaren ma gara? Gara nik pentsatu bat. Gara mazazpitik, pentsatu bat. Gara nik pentsatu bat. Gara nik pentsatu Eta, ora, lehenik aratz gomez ginuen baterian, gero kartzelaratu zuten, eta ordan eh, oier uh, hasi zen baterian, uh, orain zta taldean ari dena. Mm -hmm. Eta, oja, gero atx bukatu zen, eta uh, ni unama taldean hasi nintzen, hor, bai gehiago, ez ditasun oktara intzultzen bai. gira. <laughs> eta hori beraz, uh, nire lengusinarekin, anaiarekin eta lengusuarekin. familia taldea. Bai, hori bi mila garen urtean sortu zen, ah, bai, eta, bai, bai, eta bon, disko bat atera ginuen, eta gero hau jainitz egin genituen <laughs> lauen artean. eta beraz, ara, taldea ez da bukatu, ez da bukatu, baina... Ba, segitzen zen hori noiztenka. Baina pausan da, bai, ba, egiko, egiko horietan. bai. Eta ondotik, unaman dotik, horreza bukatu hori no, eh, maina yes. ere, beste gauza batzuk ere behar gintzu. Gero, soano izan zen ere, uh -huh. soano taldea, uh, horrek irauntzuen uh, bi, par, boa, pare bat urte, bizpairu urte, uh -huh. eta eta behazkenik lumi. Ados, zuraretik, menu? Hor lasai ez dut uh, olako kanturik zuretzat. ez duzu dosierarik. Ez dut atxemana. Ez dut atxemana. Zeni aski berant naiz muska egiten, mm -hmm. nire gelan, batekin, eta soli trafikatzen. Eta, ze bai, be, piskanaka, piskanaka, dut. nire lehen EP ateratu dut 2000 bederatzean, uste dut. Hori matizan izenean. Matizan izenean. hemen ez den ez, ez, zen bat ere eh, muska elektronikoarik, eta ni mm -hmm. nintzen, eta ez da ere Parisen, ez zen txobera nik egiten nuen musika, gana baitu, eh, pixkat piskat eh, Border Community labeleko, fin, asko inspiratuan nintzen James Holden eta label horrekin, mhm. dena ba, musika elektronikoa piskat experimentala, baina lere ba, melodikoa eta... Bai, melodikoa. Ados. Eta gero, eh, ode italdea eh, sortu da, hori da Maximo Arro eh, vibrafonista eta mm, Bizkai Biscay bateristarekin. Eta hor gure gauza da improvisatzea. Zenaiek jazz musikariak dira eta badugu irkamen ari den informatikalari bat, mhm. Jose Chevest. Eta berak bai, sortu du programa bat eta programa hori erabili du ba, guk, uh, guk improvisatzeko. Ados, eta justuki, bo, ba, entzungu dugu, odei, uh, e, deien batzuk, maina, e, hor, uh, diska da, hor nola egin duzu diska hori improvisaketa bakik balima da? Uh, ni, nire notak ez ziren improvisatuak. Haiek mhm. jokatzen zuten abai, baina nire, nire notak ez ziren improvisatuak, baina mm teksturak eta aldaketak hori bai. Ados, eta horrein, programa hori hor uh, irkamekoa, hori improvisatzea uh, utzi Ados. Eta hor duan, DJ diska horretan, dena improbiseketa da... Uh... Eh, Ez justu ki hori da, uh, ba, programa hori erabili baino lehen. Beraz, haiek improbisatzen ah, bai. zuten jazz musikariak uh, eh, ba, baitea. Baina, bai, uh, momentu hartan konzertuetan, uh, okay. nire notak idatziak ziren. Ados. Uh, Tzten dugu hori, hor duan, Odei Kumo kantuarekin. ikusten dugu ere eh, lumiko uh, eh, ambianz psike eh, hori. Hortik elu da duriz. Bai, gero, uh, notak uh, gailuekin egitea, badu bere, antzu, berroita marrokte istitzen, istitzen dela, beraz, mm -hmm. ez mhm. da deus berri, kratzverkek egiten zituen jadanik, uh, uh, osoki elektronikaz egindako uh, Uh, bai, kantuak, uh, Beatlesek ere erabili dituzte sintetizagailuak, beraz, Barba hemen eh, berria iduridu, baina munduan ez da bat berria uh, sintetizagailuak uh, erabiltzea. Beraz, bai, ni, ni hasten aizenan, bada jaranik berrogei, edo, mm -hmm. berrogei urte ah, hori badela. Horren, bai, be, le, fin, lumi, fin, bai, ez da, fin, lumi ez da bakarrik sintetizagailuak. Zenta, uh, <laughs> Eta justuki erdoan elkartu ziste eh, dola bi urte, loko zerbait? Bai. Eh, ondotik, uh, berbaitzen nuen norbait hori da naia kontzertu bat uh, emaiteko. Bai. Zerraitik, jontzira manuren gana, jaknez, zera be, la soan ozela country folk talde bat. Country. Ez? Hori datzia da, eh? Hori datzia Eta hipster ere Hipster. Eh, Egia da. Bo, country ez dut uste. Eta, bo, bada biskabat ere <laughs> Toitzeda. Me azraitik, e, pasatu uh, uh, folk horretik, uh, elektromusikara... Uh, Enfek, kontua da, uh, data bat baginuen jadanik gelditua, egin behar ginen data bat donostian soan horrekin, taldea mhm. ba, gelditu zen, eta deitu nituelarik uh, ekekoak ekai kantolatu baitzuen konzertu hori, mm -hmm. ekateko ezin joan, erantzidan, bo... Uh, gizu zeit, zato bakarrik, egizu zerbait, ala ere, atxikitzen dugu data eta historio. Beaz, ginuen data, baina nintzen ongini bakarrik, enoen txenditzen eh, joatea. Eta ziburuko festetan manu eh, ikusi nuen, ezagutzen nuen, liseotik elgar ginuen. Eta bazen urteak enuela ikusi, Parisera joan baitzen bizitzera artean, eta... Eta hasi mintzatzen, eta jantzidan musika elektronikoan ari zela, eta historio, eta eh, saiatzen, saiatzen zela musika, musikaz bizitzen. Eta, eta nik eh, musikari falta nuen, uh, interesa banuen ala ere uh, aspaldidanik uh, soinu soinu elektrikoen ganako interes hori banuen, mhm. eta kuriositatea. Eta beraz, eh, ez egunean berean, baina eh, handik egun batzutara, pentsatu eta proposatu nion, justu kontzertu horren zat, ja, ja lagundu nahi ninduena. Hortan, entzungo dugu uh, zuen uh, kantu bat, uh, lehoi enea, baina justuenako nahi nuke entzun country folk versio hori, <laughs> justu desuen ikusteko bien artean. ere, kontri zerbait ez, Manu? Ados. Oh, nik ez dut uh, deus uh, eranen. ez da txarra, Kontri ongi da ere. Bai, bai, ez ez. Gitarretan berba pixkat. bon, ez dakit. Bon, bon, bon entzun ezagun lumiren uh, bertxori lehoi enea. taldean zuten genuen lehoi enea kantuarekin uh, eh, uste dut erromantikorena oste honen duguna, hori berrizbatzen dut uh, eh, fite-fite ah. hori izan dela elgraekin eh, sortu zuten lehen kantua kerrez banaiz uh, nola pasten da zuen kompozizio uh, fase hori itxuen berritugu oaitiko uh, e, nahi dut elektro gehiago, ez gehiago baina mm, gehiago inerritza elektroaren gainean Eh, eta, horreka eh, ore, aldetik ez da gitarra gutio eta masina gehiago eh, Naiz eta seiatu garen ala ere pixkat gehiago horekatzen Ez ematen mhm. betan sintetzia gehiagoak gitarra eta hotxa. Baina mm, horreka aldetik ez, baina gero nik uste komposak aldetik ez berdina izaren da. Be, elgarrekin txortu baititugu hau da, ni iristeko ordez nire kantuekin eta manurik mhm. galdetu aldetu soinua gehitzea. Ebe, edo... Elkarrekin sortu ditugu astapenetik. Edo manuk ekarri ditu lau... Uh... Lau akordio eta hasten gira elgarrekin lan zen, edo... Uh... Edo alderantziz. Edo, uh... edo, uh, bai, edo uh, ere elgarrekin hasi dugu uh, ritmo bat, adibidez, eta hori mm -hmm. zanen da hori nahia kantuaren zat. Zaila egiten zaizua, hola lan zea, zpeitzta hori turatua, benaia elektroarekin, eta manu folk, uh, ez egio folk, mena gitarra batzekin horreitzea? Begia da, gitarra ez dutela soberamen peratzen, da, horreik piskatik hasten dut. Nik, Nik uste dut, eh, astapenean ezingo ginukeela, astapenean elgarrekin komposatu, zenta zinen urrun ginen bat abestearen gandik, baina orain ala ere elgar dugu ongin, badakigu ba- besteak zema ite duen, eta badakigu, nik badakitze ekartzen aldi odan uh, hautsarekin eta mm berak badaki ere ze iristen alzaidan uh, elektrotik eta eta orduan uh, orain egin gajiagoa da. Fe, egiten dugularik bo, geio jo, joko gisa da ez da faungi pasatzen dugu. Mm Arran, eh, entzulak eh, oartuko zizte maite dut teknikoa den gauza, gauza guziak, jodan haipa ezagun piskat zer erabiltzen duzuen, lehenik nahia, pisatzen dut, eh, jesago izan endela, dela, zuzenean zer erabiltzen duzu? Beraz, zuzenean badut hautsaren <clears throat> pedala bat, Eh, badituena efektua initz, bajenean, mhm. beraz, reglazak egin behar dira intzinetik eta gero hautatzen duzu zein eh, reglaza erabili nahi duzun, mhm. beraz, badira filtroak, bada eh, oktaber bat, beraz, oktaber bat berago edo gorago mhm. kantatzeko, doblatzeko bosa, bon, reverb, ba, ba, ba. Hori erabiltzen zu oktabera? Uh, bai, bai, bai. Ba, ez hain nitz, baina ah, eh, ez da sobera erabili behar. Ez nintzen uartu. Eh, ah, bai. ba, <laughs> aski behiki hasi nahi ah, zer erabiltzen. Uh, eh, ba, bi, bi kantutan edo hola. Eta behaz hau txaren hori, eta gero gita zat, badut. Uh, bat, mm -hmm. overdrive bat, dile bat, orain, hori ere behiki aldatu da, e, bon, gero usaiako efetuak dira, eh? baina eh, aldatzen ari naiz pixka bat ja, pedalak orduan. Eh. Berda, gehiago musika hortan sartzeko, musika zekit, psike hortan sartzeko, perdien, egiten zure? Bai, edo, eta, eta nire gitarra maila kaskarra konpentsatzeko, <laughs> <laughs> nola bait betetzeko. Menu, bon, Arran, lehen galdera, ez baitakit inoiz nola ezan, zer zira? Denek ratunte DJ bat, mena ez dakit ez dela ah, hori. Ez batean. Arran, nola hitzen da zure postua? Dela zer den DJ erakusteko ez duela deus-deus ikusteko horik. Mhm. DJ batek hartzen ditu eginak diren kantuak, eta nahazten ditu, bat bestaren gibelean ematen ditu, eta nahazten mhm. ditu efektuak ematen ditu. Nik egiten dudana da, instrumentu elektronikoak elabiri. Mhm uh, ez dakit nola erraten da, uh, ele, mm, mm, musika elektronikoa. Uh, Pro produktorea hori da? Ah, bai, ba, hori produktorea da gehiago uh, estudioan. Ah, hori da. Oman, bada hori, megero, bai, uh, musikaria elektronikoa, edo, ez dakit, nik, mm -hmm. uh, bago lan, zer dut, justuki bai, horrek behar bai, bai, bai. esplikatu dugu. Badut, ordenagailu bat, mhm. eta ordenagailu hortan badira, soinu batzuk jadanik grabatuak, ez ditudanak uh, erabiltzen, mm -hmm. perkusioak bat ez ere. Ados. Eta dira nire sentitza ara joaten diren notak. Ados, midi, eh, midi, eh, midi notak. Ba. Midi notak, Gazplei imaten dudanean, bada, uh perkusioak ez ditut unkitzen. Eta bada, midi uh, esaldi bat basuaren zat, midi esaldi bat uh, sentitza gailu polifoniko baten zat. Mhm. Gehi, gero badut, dilei bat uh, nahiaren hau gainean. Eta, zuzenan, Eta gero, benire lana, odeiekin berdin da, da naiz eta notak beti berdinak izan, mm -hmm. uh, soinuaren tekstura aldatzen aldut, eh, mementuan. Uh, nota berdinekin, do batekin, egiten aldut zerbait oso, bai oso estia, edo egiten aldut zerbait guztiz distorsionatua, mm nota ez duena respetatzen edo. Eta bata, batetik bestera pasatzen lan naiz, hori da niretzat interesgarria dena... Ados. E, eta hori iteko, zer zu programa bezala? Eh, logic. Logic, eh, bat ez utzen. <laughs> logic da uh, Apple-en... Uh, ok. Da GarageBand profesionalen zat. <laughs> Gero, behar bat justu zehazten alda, afen, zekit, baina jaten duzu uh, perkusioak ez dituzula unkitzen, play ematen duzula, baina hori zuzenean bai, baina aintzinetik... Bai. Ez dira ordena gailuko soinuak aintzinetik, bai, no, bere sintetizagailu modula jarekin sortzen ditu. Eh. Hori da nire egiazko instrumentua, lumirekin ez dut zuzenean erabiltzen, na, ez oso bera, ba, oso agresibo ezaten alda, eta bon, baina perkusio entzat, eh, eta bai, grabatuak diren soinuak horrekin egiten ditut. Denak eh, etxekoak dira, nire gozu. Eta uh, justuki, hori aipatzen aipatzen nahi nuen, eh, bauzula zure zure saliak janik eginak, erritmo batekin, egitmo hori aldatzen uzun noiz nahi, ze duritzen zait batzutan badela, bauz, badela napa bat gibela, elektronapa bat, eta naia gainetik, maina ez dela entzuten bat ez deus, hori nola duzu uzu, naia seur izateko beti bai. egitmoan zarela, uh, aluzu bidali uh, eh, bitz bat nahizun tokian edo noa pasten da? Ez, eh, idatz, hori idatzia da, baina gero uh, beti konpontzen gira nahiak informazio bat, informazio bat Naiz eta diskretua izan, ah, beti bat dut informazio Eta ez balima da ritmo bat, izanen da, uh, sintetizagailuak, markatuak izanen dira ritmoan edo... Ados, hor dantz izten duzu, jaten duzu nahiaren uh, eh, ritmoa eta maten duzu... Bafet biak, biak uh, segitzen dugu ordina gailua. Ados. Okay. Eta gero, be, batzuta, niretzat egresa da zena, afet, ba, ez dut, ez naiz, ez zuzenan mm -hmm. aritzen, beraz, nire Hai. makinak aritzen dira bakarrik, ale, batetik. Baina nahiak, nahiak aritu behar da zuzenan, bai. beraz, behar ditu erreperioak, mm -hmm. uh, Eta horiek edo erritmoan, edo ez, ez denean horiek, e, sintetizagailuak egiten aldute ere erritmo bat, mm. edo, be, beti behar da zerbait normalki, ja, ez, du, ez du klikik belarrian, edo um, konpontzen gira beti zerbait zaiteko. Ados, uh, urrengo kapitula pasa aintzin, e, beste kantu bat entzutzen dugu, aritza kantuarekin, uh, e, antzidute jate hostean, baina ditugun kantu guziak zuen uh, lehen uh, petik ateratuak dira, ez du izanik uste dut? Eta uh, eh, nonen ukatzen dugu epe hori? Uh, eh, bandkampen, uh, eh, Moi Moi Rikordzen horian, beraz gure diskoetxea da, Moi Moi Rikordz, hor badira disko guziak eta hor atxematen da. Hor fisikoki atxematen da eta gero numerikoki denetan. Ah, ah, ben ez berba denetan, haitu eh, inzien, gehienetan da. Ok, uh, antzitzen gordoan Lumi Aritza kantorikin Haritzen zuten genuen gure gorko lumiren bigaren kantua eta gure azken partera heldu gira. Badut galera bat zurentzat naia, eh, zuten zaitugu usu gure irratian azken hilabete horietan eh, gure tramplenaren epaile baitzinen eta dola guti parte hartu zue zuek eh, lumik leprentan Printan de Bourges festibaren zat tramplen batan rantzeriten du beste aldean izatea. biak, biak interesgarriak ziren, eh? zinez, no, no, biak... Biak esperientzia politak, bon, ahas, ahas ez berdinak, biztan da. Mm Baina, eh, bon, ez dakit, ez da, ez da, sobera komparatu. Eh, ahas, ahas gauza ez berdina zen, hor, ere, bon, epaile nintzen hortan, uh, denak elgarrez hau zen ginuen mhm. eta, bon, zen ala ere, etxeko zerbait. Eta prentan du jortan, horretan, etxetik kanpo ginen, ez ginuen neok ezautzen, eh, neok ez zuen eh, kantatzen ginena, behaz eh, beste, beste zeit, Beste zeita, juntua. Ze jo duzue bordaren uste dut, eta eduriz prestakuntza aski uh, lodiarekin, duzin zeitzu? Badira gazkiak Facebooken, eta eh, bai. balenta <clears throat> Bai, diakin eh, ginuelarik eh, akitaniako selekzioan ginela, akitanian ba, mhm. baziren zazpi edo sortzitalde autatuak, hoietan gu, beraz, zinez behi hona izan zen, <clears throat> ez baita usu mhm. maiz bordalekoen arteko zero bat izaten da. Eta orduan, atabaleko François Matonek, zuzendariak, proposatu zigun, bieguneko egonaldia egitea, prestatzeko, eta uh, Pierre Lustono eh, Petit Phantom eh, gomitatu zuen, uh, gulaguntzeko aholkoak emateko, eta hori beraz, hori zinez, uh, tramplena bera baino gehiago, behar ba, egonaldia uh, atxikiko dugu gogoan, zenta zinez biziki esperientzia polita izan da. Uh, Manu nola bizi izan duzuzuk, tramplena hori edo prestakuntza hori? Berdino, oso interesgarria, eh, Pierre, eh, Pierre oso zintzoa da, eh, oso e, piskat gika da materialarekin, piskat zu eta ni bezala uste dut. Mm -hmm. Eta, eta, oso interesgarria izan zen, berak badu kriston esperientzia. Eta, ba, Biziki aholku honak eman dizkigu. Uh... Geroan, uh, nola etzena barbe? Barben. Eh, uh... bai, piskat, gero. Epaileak uh, epaitzeko, bazuten bakarrik uh, irudia, filmatu bai. zen, eta bazen uh, ambianz mikro bat. da bon. Ados. Ez Ah eta gu ginen world, eh, world kategorian beraz. Bai. Ah, Gaitzen alduzu hipster eta folkari. Ah, zazpi, zazki zen da. Eh, eta bo bai, egia da, ez dakigu sobera. Bai, fen, interesgarria zen anjotzea eta ara joitea, baina gero bai, kompetizioaren aldetik. Et, ok. Uh, eta ez gira autatuak izan, eh? geroztik jakin dugu. Hortako erraten dut. Bai. <laughs> Autatuak izan baginen, ez nuen hori eganen. <laughs> Isko! Urrengo proiektuak, zain dira? Ebe, diskoa, Ah, noiz, nun, nola, zaitik? zer, hor uh, da, euneko irutu gehia egina, behar ba? Ara, ah, grabatzen aizizte hor? Bai, bai, jana, parte ba, aski hon bat grabatua da jadanik, eta bat ditugu, haino, ez dakit, euh, kantu batzuk, uh, asiak edo antzubukatuak edo, Bai, normalki urtaren, urtaren, uh, aurten, aurten uh, ah, ateratuko da, moimoiekin beti, eta... Antuko, bai. Justuken, enoen galde bat pausatu, hori uh, grabatzean, uh, zure elektronika maten duzu diskan, norbaitek berri zunkitzen du hori, zure elektroa, dok maten duzu bukatua, garbia. Nik egiten duen nasketa baina. Ah. Ongi dena etxean eh, ukaita estudioa, naiz eta estudioa eh, tikiagoa den eta mikro gutiago dugun eta hori guzia. Mhm. Nahi du albezain, eh, nahi bezain uh, saiaketa egiten nahi mhm. beraz, uh, ongi izan artez egiten aldugu. Estudioan bi ordu pagatu baituzu, bi orduren bukaeran, txau Ados. Beraz hori da, bai, abantaia eta genera etxean, tranquil. Moi moi rekordzen etxean eta... Ba, bai, nola denak egiten dugun elektronikoa eh, moi moian, denak e, etxean egiten dugu. Ba, dugu gure estudioa, guk egina, guk eh, eraikia. Uh, nun hori gaitu adut, hori dugu, alere, bandkant Pen, moi moi rekordzen webgunan, hori da ere? Eh, euh, moi moi rekordzen ah, bandkampean. Ah, eta gero gure Facebook horrean eh, oniburuz eh, zer horretan ah, hor, apropo edo oniburuz, hor badira esteka guziak. Spotify, Deezer, fin streaming euh, gehienetan, Apple Music hori guzia, eta ere... Saltzen dutenak, gaur egun ez da gehiago saltzen musika gehiago streaming egiten da, baina... Bai, eme piruak erosteko, buskat ba, denetan ere... Oke. Urrengo datak, bukatzeko? Uh, eh, urrengo datak, badugu uh, egon, ah, begiratu behar dut. Apirilaren, oita behatzi eta oita mahean, gauza pixka berezi bat, um, antzerki jaialdi bat entzat, proposatu digute, behaz, izanen dira... Bizpairu antzerki kompainia eta bukaeran guk joko dugu. Beraz, e, hogeita bederatzean e, larun batarekin duni banen, eta biharamunean gauza bera senperen. Ados, bega eh, beti talde behin berginarekin. Bai, bai, bera soja, hori aski berezia, eta gero uh, elepika ustaritzen. Uh, eh, Ejobi egi elkargoa, gehiago egi baina bai. Euskal elkargoko ejobiko poloa, edo ez dakitzea. Bai, ez dakitzea, bai, bai, bai, bai, eta gure gehigarriaren tenorea da. Eta bai, gure bonus stagea aldioro bezala gaetuko dut lumiri uh, talde baten kontzertu bat autatzeo, autatzeko bakatu. uh, eh, zuei entzulei, uh, eh, zagutazteko ordoan hasteuntan zer erabaki duzuek. Ba ez du eh, ezagutaraziko, behar bat biziki ezaguna baita, dudan egon gira eta azkenean eh, erabaki dugu balio seguru bat hautatzea beraz biorken e, eh, zuzeneko bat. E, Londresen, e, 2000 batean, e, Joaia Lopeja hauzen. Hor e, jo zuen besteak baditu iniz, baina mhm. besteak beste matmoz bikote elektronikoa. Beraz, ora, referentzia polita, biskat, gure nasketa hori ere islatzeko boza, musika elektronikoa, eh, ez ditasuna, baina ez bakarriek. <laughs> Erdoan horitzen dugu bere ala Bjork. fio. I confused. Thank you very, very, very much. Um, I would like to introduce the people who are playing with me. Okay? Magnus! Sina Parkins. A choir from Greenland. Simon Lee and the Novecento Orchestra. Uh, we have uh, one more song it's um, a, new, a new one that's not out yet. Thank you. scared. Naia Zubeldia eta Manu Matiz Lumi taldea milesker etortzagatik gure irratiko estudioetara iso emankizun horrentzat ikusten alzaituzte gordoan apila bukaeran eta berriz milesker. Milesker. milesker. ない衣装